Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Šesti je prosinca 1949. godine. Na željezničkoj postaji u Pekingu Mao Tse-tungu krcava se u posebni vlak koji ga treba odvesti u Moskvu. 1. listopada te godine na vratima nebeskog mira Mao je proglasio stvaranje Narodne republike Kine. Tada je rekao, mi 475 milijuna kineskih ljudi ustali smo i naša je budućnost beskrajno svjetla. Nakon desetljeća građanskog rata, Kineska komunistička partija i njezina vojska, zvana prvo Crvena armija, a onda i Narodno oslobodilačka vojska, pobjedili su snage Kuomintanga predvođene generalisimusom Chiang Peking, sjeverna prijestolnica, grad iz kojeg su vladali Kublai Khan te carevi dinastije Ming i Qing, sada je bio pod kontrolom komunista vođenih od Mao tse Njegov put u Moskvu, glavni grad najmoćnije komunističke zemlje svijeta, bio je bitan. Bilo je to i prvo Maovo putovanje izvan Kine u njegovom životu. Philip Short u Maovoj biografiji piše. Bio je zabrinut. Nekoliko dana prije dolaska u Mosku u Svjetlovsku, dok se šetao po željezničkoj postaji, on je odjednom zateturao. Njegovo je lice bilo bijelo poput krede i znojio se. Nakon što je uz pomoć otišao u svoj vagon, Rusima je rečeno da je Mao prehlađen. Bio je to napad neurastenije. Stalin sa svim svojim nedostacima još uvijek je za Maoa bio vrhovni svećenik komunizma. Za sovjetske vođe Mao je bio enigma, drugi najmoćniji komunistički vođe na svijetu i jedan od nekolicine koji je zadobio moć bez značajne ruske pomoći. Je li on bio jednostavno originalni komunist? Ako je to slučaj, to se ne bi lako moglo uklopiti u sovjetsku schemu, ili će on postati još jedan Tito, čiji je prkos doveo godinu dana prije do njegova isključenja iz komunističkog tabora. Kina je skoro jedno stoljeće bila u previranju. Bila je igralište stranih sila koje su radile što su htjele. Od proglašenja Republike 1911. Kina je bila u stanju građanskog rata. Od 1927. razbuktao se rat između Kuomintanga i komunističke partije. Japan je od kraja 19. stoljeća bio u stanju rata s Kinom. Od 1931. pa do kapitulacije 1945. Japan je nanio goleme štete Kini. Tek stvorena Narodna Republika Kina trebala je pomoć i Sovjetski savez je bio zemlja od koje se ta pomoć očekivala. Ali sovjetska pomoć, posebno u vrijeme kada je tom zemljom vladao Stalin, uvijek je imala veliku cijenu. Deset je dana trebalo posebnom vlaku u kojem je bio Mao da sa svojom pratnjom stigne do Moskve. Točno u podne, 16. prosinca, vlak s Maom stao je u postaji Jaroslav. Bilo je izuzetno hladno. Odbor za doček predvodio je Vjačeslav Molotov, zamjenik premijera Sovjetskog saveza. Mao je okupljeno oslovio, dragi drugovi prijatelji. Sovjeti su bili puno suzdržaniji. Isprava se činilo da je uzdržanost rezultat samo velike hladnoće. Philip Short piše. Te noći u 18 sati vrata dvorane Svete Katarine u Kremlju otvorila su se i Mao je zatekao Staljina i cijeli sovjetski politbiro okupljen kako bi se s njim sastao. Bila je to posebna gesta za posebnog gosta. Ruski vođa pozdravio je Maoa kao dobrog sina kineskog naroda ali napetosti su izbile već nekoliko trenutaka kasnije, kada je sovjetski vođa, misleći da će u govoru Mao aludirati na njihove razlike, sve prekinuo riječima. Sada ste pobjednik i pobjednici su uvijek u pravu. To je pravilo. Uslijedio je ukočen razgovor u kojem je Stalin pitao Maoa što je očekivao da će postići. Nešto što ne samo da izgleda dobro, već ima i dobar okus, odgovorio je Mao. Šef tajnih službi Lavrenti Berija zahihotao se kada su prevedene te riječi. Stalin je tvrdio da zna što je po tim mislio. Mao je odbio biti jasniji i do kraja tog dvosatnog sastanka sovjetski vođa sveo je razgovor na pitanja ima li Kina meteorološku službu i bili Mao pristao da njegova dijela budu prevedena na ruski. Sovjetski savez je sa Čanka i Šekovom Kinom imao sklopljen sporazum u prijateljstvu. Mao je smatrao da je vrijeme da se taj sporazum zamijeni novim, sada kada su Čang i Kuomintang poraženi, i da taj novi sporazum više odgovara novom stanju, da bude sporazum između bratskih komunističkih sila. Philip Short piše. Stalin to nije htio učiniti. Izgovor je bio da je ugovor s Čangom proizlazio iz dogovora u Jalti s Britanijom i Sjedinjenim državama. Prema tome, rekao je Mao, promjena čak i u jednoj točki mogla bi Engleskoj i Americi dati pravni temelj da postave pitanje o drugim problemima, poput sovjetskog prava na bivše japanske teritorije u Kurilima i Južnom Sahalinu. Bila je to varka, i to namjerno postavljena. Bio je to Staljinov način da kaže Mao da ako hoće nove odnose s Moskvom, onda oni moraju biti utemeljeni na ruskim uvjetima. Postojeći sporazum ostao bi na snazi i njegovo prihvaćanje značilo bi da je Mao priznao Staljinovo prvenstvo. Nakon tog dvosatnog razgovora sljedeća dva tjedna Mao se nije sastao sa Stalinom. U ta dva tjedna nije održan niti jedan bitan razgovor između kineske i sovjetske delegacije. Stalin je odlučio pokazati tko je glavni. Stalin je Mao nazvao pećinskim marksistom. Prema kineskim komunistima koji su bez veće sovjetske pomoći i usprkos savjetima iz Moskve pobjedili u građanskom ratu i stvorili Narodnu republiku, Stalin je bio izuzetno sumnjičav. Uoči Maovog posjeta on je naručio od obavještajnih službi izvještaj o Maovu. Podaci su došli čak i od sovjetskih liječnika koji su se brinuli o Maovom zdravlju. Jedan od njih, Andrej Orlov, izvijestio je da je Mao odnos prema Sovjetskom savezu vrlo dobar, ali da je Mao sposoban sakriti svoje osjećaje i igrati svoju ulogu. Za tog je glumca Stalin imao pripremljen poseban tretman. Philip Short piše. Mao je ostavljen da se kuha, napola zatvorenik, napola omiljeni gost, u namještenoj eleganciji Staljinove osobne dače u Brezovoj šumi nekoliko kilometara od Moskve. 21. prosinca bio je na svečanosti proslave 70. rođendana sovjetskog vođe i održao je prigodno pretjeran govor. Ali bila je to čisto formalna prigoda i Rusi su onda naglo otkazali razgovore koji su bili predviđeni za 23. prosinca. Mao je eksplodirao od bijesa. Imam samo tri zadatka ovdje, vikao je na svoje sovjetske domaćine, udarajući šakom o stol. Prvi je da jedem, drugi da spavam, treći da serem. A opet, kad ga je Stalin nazvao telefonom, malo je bio neodređen i izbjegavao je načeti političke teme. Kada je on pak nazvao Stalina, rečeno mu je da je sovjetski vođa negdje vani. Na dan proslave Staljinovog rođendana Mao je imao takve vrtoglavice da je trebao uzeti nekoliko doza atropina. Na samoj proslavi pio je vrlo malo. Ruska hrana bila mu je krajnje neprivlačna. Sljedećih 30 dana Mao nije vidio Staljina. Vodili su ga u posjetu tvornici automobila, otišao je u Leningrad gdje je posjetio Ermitaž i krstaricu Aurora, priređivali su mu projekcije sovjetskih povijesnih filmova. Tri dana prije nove godine počela ga je mučiti zubobolja. Dobio je i dermatitis. Aleksandar Pancov u Maovoj biografiji ovako opisuje Staljinov tretman Mao Tse-tunga. Stalin je namjerno to radio. Želio je poniziti Mao, naučiti ga lekciju za ubuduće, spustiti ga na zemlju. U stvari je rekao Mao, ja sam ovdje sve, ja sam veliki vođa svjetskog komunističkog pokreta, a ti si ništa, moj bjedni učenik, i ti ćeš napraviti ono što ja želim. Stalin se tako ponašao ne samo prema Mao, već i prema svim komunističkim vođama, iako je prema predsjedniku Mao pretjerao. Vjerojatno smo otišli predaleko na kraju i rekao Kovaljevu, kada je ovaj izvijestio o stanju u kojemu je Mao. Kovaljev je bio jedan od dva veleposlanika određena da se brinu o kineskoj delegaciji. Mao je bio toliko bijesan da se odlučio zatvoriti u spavaću sobu. Po Moskvi su počele kružiti glasine da je kineski vođa u kućnom pritvoru. I Stalin je onda dao nalog da novinar Tasa, sovjetske novinske agencije, intervjuira mao. Kineski vođa onda je poslao poruku da će u Moskvi biti sve dok se ne potpiše novi sporazum između Kine i Sovjetskog saveza. 2. siječnja Molotov je otišao kod Maoa i rekao mu da u Moskvu može doći kineski ministar vanjskih poslova Chuen Lai. Aleksandar Pancov piše. Tek tada su se nastavili razgovori na najvišoj razini. Stalin je ponovno pozvao Maoa u Kremlj, a onda ga je i pozvao u svoju obližnju daču u Kuncevu. Ali ti susreti nisu donijeli Mao u mir. Stalin je ostao rezerviran i na oprezu i govorio je malo. Ponekad bi po strance iz daleka bacio pogled na svog gosta, prisjetio se Stalinov prevoditelj Nikolaj Fedorenko. Soba u kojoj su se vodili razgovori podsjećala je na pozornicu na kojoj se odigravala demonska drama. Ništa od toga nije izbjeglo Maovoj pažnji, ali ono što ga je najviše tištilo bila je Staljinova imperialistička politika prema Kini. Mao je posebno uvredljivim smatrao Staljinovo odbijanje da sklopi međuvladin sporazum, jer je on smatrao postojeći sporazum s Kuomintangom odgovarajućim. Staljin je promijenio svoj stav tek kad je saznao da Velika Britanija početkom siječnja 1950. namjerava priznati Narodnu republiku Kinu. Mao je sada bio zadovoljan, ali nije se mogao suzdržati od iskazivanja iznenađenja zbog Staljinove odluke. Zar ne bi izmjena tog sporazuma išla protiv sporazuma iz Jalte, pitao je ne bez zlobe, posjećajući Staljina na argument koji je ovaj koristio kako ne bi potpisao novi sporazum s Kinom. Istina, protiv je, odgovorio je Staljin, ali neka ga vrag nosi. Mao je u Moskvu stigao 16. prosinca 1949. Sporazum o prijateljstvu, savezništvu i međusobnoj pomoći između Sovjetskog saveza i Narodne republike Kine potpisan je 14. veljače sljedeće godine. Mao je skoro dva mjeseca u Moskvi čekao na potpisivanje tog sporazuma koje je Kini značio puno, ali nikada nije zaboravio što je doživio u Moskvi. Četiri mjeseca nakon potpisivanja sporazuma Sjeverna Koreja je uz potporu Sovjetskog saveza napala Južnu Koreju i tako ušla u rat sa Sjedinjenim državama. Napad nije mogao doći u gore vrijeme. Narodno-slobodilačka vojska spremala se na napad na Tajvan, gdje se utvrdio Čankaj Šek sa ostacima svoje vojske. Kina koja od pada dinastije Qing bila u mučnom građanskom ratu, bila je opustošena i gladna. Zemljom je haralo najmanje milijun bandita i razbojnika. Nezaposlenost je bila golema, stanovništvo neuhranjeno i bolesno. Mao je upozorio sjevernokorejskog vođu Kim Il-sunga da ne ide duboko na jugu svom prodoru. Kim nije poslušao. U američkom protunapadu sjevernokorejske snage potisnute su na rijeku Jalu, granicu između Kine i Koreje. Kina je morala odustati od napada na Tajvan i poslala je na stotine tisuća vojnika u pomoć Sjevernoj Koreji. je u Koreji bit će postignuto tek nakon Staljinove smrti. Bio je to Mao u kineskom rukovodstvu još jedan dokaz koliko Stalin i Sovjetski savez ne mare za Kinu. Staljina je na čelu Sovjetske partije države naslijedio Nikita Hruščov. Odnosi nisu postali puno bolji, govori Zorana Baković, dopisnica Ljubljanskog dela s dalekog istoka. Hruščov je čovjek koji je nešto sasvim drugo nego Stalin. Stalin i bi se mogli usporediti na mnoge načine, a između ostaloga i po tome što su obojica iznimno obrazovani ako ne intelektualci, ali u svakom slučaju e, iznimno obrazovana e, ličnosti koje su sa svojom osobnošću ispunjavali ogroman prostor tadašnjega E, komunističkog svijeta, zapravo cijeli prostor tadašnjeg komunističkog svijeta i oni su e, jedan na drugoga gledali donekle sa određenim poštovanjem. Hruščov je čovjek koji ima četiri razreda osnovne škole, koji dolazi s idejama koje će e, se prije svega obrušiti taj njegov tajni govor, taj referat zapravo se odnosi na kult ličnosti. I on napada Staljina, ali isto tako i Mao Tunga stavlja u isti red i napada ga za egoizam i za tu strašnu ekscentričnost, odnosno egocentričnost u vođenju politike, što Mao doista jednog egocentričnog vođu duboko vrijeđa. I daje Mao Tungu do znanja e, sa jedne pozicije koju, koju Mao Tung smatra nižom, već osobnosti e, Hruščova, daje do znanja da je Kina daleko ispod Sovjetskog saveza. Sovjetski savez će se u svojim programom gospodarskog razvoja vrlo brzo približiti Americi po proizvodnji mesa, mlijeka, poljoprivrede i ne znam čega sve drugoga, gdje je Kina još jako daleko iza. To zapravo Mao Tse Tunga vrijeđa i osobno, a onda i kao državnika, odnosno vođe zemlje, koja bez obzira što je još uvijek u velikim mukama i oporavku, u razdoblju oporavka sada od drugog rata u kojem po nekim podacima Kina gubi čak blizu milijun vojnika, iako se je popisani se nekoliko stotina tisuća. Dakle, u tom razdoblju u kojem se Kina još teško oporavlja, Mao ne može podnijeti stavljanje u takvu u kategoriju drugoga reda i posebno ne kada se i na njega osobno upire prstom. On nikada zapravo nije doista dozvolio da se o njemu osobno bilo kako sudi, a pogotovo ne netko za koga je smatrao da je nižega reda nego on sam. Na proslavi Staljinovog 70. rođendana u prosincu 1949. Nikita Hruščov sjedio između Staljina i Maova. Hruščov je svjedočio kako se Stalin podruguje Mao kao pećinskom marksistu, čovjeku koji se plaši radnika, koji je neka vrsta kineskog Pugačova. Jemeljan Ivanović Pugačov je ruski seljački vođa koji je u 18. stoljeću pokrenuo ustanak protiv carice Katarine Velike. Kada je Stalin u ožujku 1953. umro i nakon pogubljenja Lavrentija Berije novo je rukovodstvo predvođeno Hruščovom još jednom ubrzalo sovjetsku pomoć Kini. Između 1953. i 1956. Sovjetski savez pomogao je izgradnji 205 tvornica vrijednih 2 milijarde ondašnjih dolara dolara. Do 1957. u Kini je bilo 2500 sovjetskih stručnjaka koji su Kinezima pomagali u skoro svemu, od građevinskih pothvata do izgradnje nuklearnog programa. Oko 10.000 kineskih studenata studiralo je u Sovjetskom savezu. Danjih 17.000 podučavali su sovjetski nastavnici u Kini. I u vanjskoj politici Sovjetski savez pomagao je Kini da izađe na veliku pozornicu vanjske politike. Godine 1954. Narodna republika Kina na sovjetsko inzistiranje bila je zastupljena u Ženevi na pregovorima o Vjetnamu i Koreji. Kina je bila i na osnivačkom sastanku Varšavskog ugovora koji je trebao biti protuteža NATO savezu. Bio je to vrhunac sovjetsko-kineskih odnosa, ali čak i na tom vrhuncu bilo problema. William Taubman u biografiji Nikite Hruščova piše. Ali i čak i te godine slave posijale su sjeme budućeg razdora. Hruščovljevo sjećanje na njegov posjet Kini iz 1954. puno je žuči. On je velikodušno ponudio da će vratiti Port Arthur i Dairen Kini, ali umjesto da bude zahvalan, Mao se tomu usprotivio, navodeći potrebu sovjetske zaštite protiv Amerikanaca. Onda je nevoljko pristao i na koncu zatražio od Hruščova da ostavi sovjetsko teško topništvo u Port Arturu. Udovoljili bismo im, Hruščov je kasnije rekao da su Kinezi bili voljni platiti te topove, ali Čuen Laje je zatražio da im se predaju besplatno. Hruščov je također loše reagirao na atmosferu na Maovom dvoru, koju je opisao kao tipično orijentalnu. Svatko je bio nevjerojatno uljudan i dodvoran, ali prozreo sam ja to licemjeri. Da stvar bude gora, Hruščov nikad nije bio siguran što Mao misli. Vjerovao sam u njega, a on se igrao sa mnom. Za vrijeme posjeta sovjetske delegacije Kini 1954. dogodio se obrat. Pet godina prije sovjetski vođa bio je taj koji je s visoka gledao na kineskog vođu. Sada su se uloge obrnule. Sada je sovjetski vođa bio taj koji je tretiran kao inferioran. William Taubman piše. Kulturne razlike također nisu pomogle. Kinezi su pretjerali s gostoljubivošću. Vodili su Sovjete na duga putovanja po Kini kada im je ponuđeno glasovito kantonsko jelo Borba zmaja i tigra, u kojem su važnu ulogu imali zmija i mačka, većina Sovjeta, uključujući i Hruščova, odbili su ga čak i probati, a neke žene u delegaciji bliznule su u plač. Čak je i pijenje čaja bilo mučenje. Tijekom sastanaka stalno su nam služili čaj, prisjetio se Hruščov. Odmah kada bi završili s jednom šalicom, donijeli bi nam drugu. Ako ju nisi mogao ispiti, oni bi ju odnijeli i donijeli novu, i tako iznova. Rezultat je bio da članovi delegacije nisu mogli spavati, sve dok im sovjetski liječnici nisu rekli da smanje unos kofeina. Na sve je to došao Hruščovljev tajni referat na 20. kongresu Komunističke partije Sovjetskog saveza, kada je on javno progovorio o Stalinovim zločinima i greškama. Govor je trebao biti tajan, ali je preko izraelske obavještene službe Mosada dospio u javnost. Mao je odmah izjavio da je Hruščov napravio nered. Na sastanku s vrhom kineskih komunista 17. ožujka 1956. Mao je izjavio Upravo je dao mač drugima i pomogao tigru da nas ozlijedi svom je liječniku Li Juerenu Mao rekao Stalin je trebao biti kritiziran, ali ne i ubijen. Mao je zaključio da Hruščov nije dovoljno zreo da bi vodio tako veliku zemlju. A na sve to došlo pitanje nuklearnog oružja. Nuklearno oružje, <laughs> možemo reći, zapravo posljedica tog raskola koji je vrlo duboka, koji je Hruščov negdje naslijedio od Staljina kad se radi o Kini. Tri ključna pitanja tijekom ova drugoga posjeta u Moskvi, a do njega dolazi 1957. godine, dakle na obljetnicu, na jubilarnu obljetnicu e, Oktobarske revolucije i partijski kongres Sovjetskog saveza koji se tada održava. Tri ključna pitanja su Indija, Tajvan prije svega broj jedan, Indija i dakako ideologija odnosno ideološki element u gospodarskom razvoju gdje se Hruščov, odnosno Sovjetski savez, opredjeljuje za e, vrlo brzi napredak sa Amerikom kao uzorom, a malo već najavljuje veliki skok naprijed koji će godinu nakon toga početi. Tajvan ostaje isto e, pitanje zbog toga što ni Hruščov, jednako kao ni Stalin, ne želi nigdje ni na koji način pomoć Kini da se Tajvan vrati pod e, kontrolu Pekinga Indija je veliki problem zbog Tibeta, zbog toga što Kina nema tako u tom trenutku tako e, suverenu vladavinu nad Tibetom. Još uvijek su tamo jedna zemlja, dva sustava, još uvijek je tamo Dalai Lama i Kina nije, sad Mao nije uopće siguran koliko on vlada Indijom, Tibetom, pardon, koji inklinira Indiji i Indija koja na sve mogućne načine taj tibetanski Dalai Lamin kler podržava. Indija pri tome je negdje između i kao i uvijek vidimo i dan danas negdje između Sovjetskog saveza i Kine eh, nastoji voditi tu svoju neovisnu vanjsku politiku. Međutim, sa Sovjetskim savezom koji usisava u svoj prostor, ona postaje daleko bliža eh, Moskvi nego Pekingu i to malo silno smeta. A što se tiče gospodarskog programa, i te, tog ideološkog elementa u gospodarskom programu, Mao da kako jako smeta ono što on naziva revizionizmom, dok Hruščov ga ponovno naziva opasnim ljevičarskim radikalom ili radikalnim ljevičarom, i upozorava na to da se sa takvom politikom kako vodi Mao Tse-tung neće ništa dobroga dogoditi i neće daleko stići i tu se ni dvojica razilaze još uvijek ne do kraja, još su se oni jedan puta sreli u Pekingu, ali je zapravo bilo posve jasno da će Mao ići svojim putem koji će doista biti ultraljevi i, i, da to tako <laughs> kažem ortodoksni i da će sve ono što Hruščov radi smatrati e, nedopustivim revizionizmom. Krajem 50. godina 20. stoljeća Mao je pokrenuo dva velika pohoda. Prvi je znan kao nekad svate stotinu cvjetova. Sve je počelo velikim krizama u Poljskoj i Mađarskoj. U Mađarskoj je izbila revolucija u kojoj se većina stanovništva pobunila protiv režima Mađarske socijalističke radničke stranke. Na kraju su revoluciju ugušile trupe Sovjetske crvene armije. Mao je uvjeravao kineske komuniste da se nešto takvo ne može dogoditi u Kini, jer se ona obračunala sa svojim kontrarevolucionarima. U siječnju 1957. Mao je u govoru dao naslutiti da je spreman otvoriti prostor za nekomunističke intelektualce. U veljači godine u govoru koji je imao naslov o pravilnom upravljanju proturječnostima unutar naroda, održanom pred skoro 2000 ljudi koji je trajao 4 sata, Mao je rekao. Slogan Neka cvate stotinu cvjetova, neka se natječe stotinu škola mišljenja istaknut je kako bi se priznale razne proturječnosti u društvu. Ako želite uzgajati samo mirisne cvjetove, a ne korov, to ne može biti moguće. Zabraniti sav korov i zaustaviti ga da raste, je li to moguće? U stvarnosti nije, on će i dalje rasti. Teško je razlikovati mirisne cvjetove od otrovnog korova. Uzmite na primjer marksizam. On se nekad smatrao otrovnim korovom. Kopernikova astronomija, Galileova fizika, Darwinova teorija evolucije, sve su bile u početku odbačene. Čega se ima bojati u rastu mirisnih cvjetova i otrovnog korova? Nema se tu čega bojati. Na taj pohod došao je drugi, koji je bio usredotočen na ekonomiju i koji je dobio naslov Veliki skok naprijed. U listopadu 1956. na plenumu Centralnog komiteta Mao je najavio svjetlu budućnost utemeljenu na ekonomskoj revoluciji koja će početi na selu. Kina će uspjeti postići najveći prinos poljoprivrednih kultura na svijetu i za 15 godina proizvoditi 20 milijuna tona čelika. To je bila četiri puta veća proizvodnja od proizvodnje čelika za 56. Mao je najavio i borbu protiv četiri štetočine, protiv vrabaca, muha, štakora i komaraca. Od svih stanovnika očekivalo se da pomognu u borbi protiv štetočina koje su uništavale usjeve i zagorčavale život i širile bolesti. Filip Short donosi opis te borbe koju je dao jedan od sovjetskih stručnjaka na radu u Kini. Probudila me u rano jutro ženska vriska od koje se ledila krv. Pojurio sam prema prozoru i vidio mladu ženu koja trči gore dolje po krovu susjedne zgrade i fanatično maše bambusovim štapom, na čiji je vrh bila zavezana velika plahta. Odjednom žena je stala, ali nakon nekoliko trenutaka dolje na cesti počeo je bubnjati bubanj i ona je nastavila sa zastrašujućim kricima i mahnito je mahala tom čudnom zastavom, Shvatio sam da na svim katovima hotela žene mašu plahtama i ručnicima kako bi spriječile vrapce da slete na zgrade. U pohodu na štetočine uspjelo se njih puno ubiti, ali kada su vrapci nestali s polja, namnožile su se skakavci i gusjenice, koji su ti vrapci jeli i šteta za usjeve bila je još veća. U listopadu 1957. Sovjetski savez je u zemljenu orbitu lancirao prvi umjetni satelit Sputnik. Mao je izjavio da Sjedinjene države u svemir nisu mogle lancirati ni krumpir. Mao je citirao kineski književni klasik San u crvenoj palači u kojemu su bile ove riječi. Ili će istočni vjetar nadjačati zapadni vjetar, ili će zapadni vjetar nadjačati istočni. Mao je pak najavio da će Kina u proizvodnje cementa, strojeva, umjetnog gnojiva i čelika nadmašiti Veliku Britaniju. Put prema tom cilju trebao je biti ubrzan mobilizacijom oduševljenih masa. Na isti način na koji su partija i njezina vojska preživjeli građanski rat i u njemu pobjedili, tako je trebalo voditi pohod koji će dovesti do ekonomskog skoka. Taj pohod nazvan je Veliki skok naprijed. Rezultat ta dva pohoda bio je suprotan od očekivanog pohod, nekad svate stotinu cvjetova, pretvorio se u pohod protiv slobode govora i ideoloških suparnika. A veliki skok naprijed doveo do podbačaja u ekonomiji i do gladi koja je dovela do milijuna mrtvih. Za Sovjetski savez i Hruščova ti su pohodi bili dokaz da je Mao nepouzdan. Prije svega morat ću se još samo vratiti na taj posljednji susret između Mao i Hruščova. Mao poziva Hruščova u, posjet Pekingu, svjestan i vrlo dobro informiran o o sebujnostima Hrušćova, između ostaloga i toga da on ne zna plivati. I njihov najvažniji razgovor se odvija u malom privatnom bazenu u Junanhaju, o tom dijelu zabranjenog grada gdje se nalazila Mao Cetungova rezidencija. Dakle, ima potrebu poniziti Hruščova natrag, dakle, uzvratiti poniženjem onako kao što je doživio Hruščovljev tajni govor u odnosu na sebe. I u tom trenutku se zapravo odnosi između Kine i Sovjetskog saveza vraćaju u neka ona stara vremena gdje, gdje je sada pitanje da li su to uopće, da li uopće taj ideološki moment bitan. To što su oni jednako komunističke države, to što su jednake, imaju nekakve jednake ideale ili, ili upisane načela, što su vrlo slično organizirane kao države i društva, postaje nebitno. Ono što postaje ponovno bitno je teritoriji koji su nedovršeni tom granicom koja je povučena, ali nije zapravo još uvijek ona određena i postavlja se veliko pitanje da li se između dvije komunističke zemlje može dogoditi atomski rat, s obzirom da Sovjetski savez već ima atomsku bombu, a, Kina je vrlo blizu bila ju napraviti. I napravi je 64. godine je prvi nuklearni pokus u Lopnuru, koji je isto tako u, na sjeveru Kine, u Xinjiangu, vrlo blizu zapravo granici sa tadašnjim Sovjetskim savezom. Godine 1957. Mao je otišao na drugi i zadnji put u inozemstvo. Putovao je u Mosku kako bi bio prisutan na obilježavanju 50. objetnice Oktobarske revolucije. 15. listopada Kina i Sovjetski savez potpisali su tajni sporazum o novoj tehnologiji za nacionalnu obranu. Mao je tvrdio da se tim sporazumom Sovjetski savez obvezao da će Kini predati jednu atomsku bombu i svu tehničku dokumentaciju za njezinu danju proizvodnju. Kineski ministar obrane, maršal Peng Dehuai i njegovi najbliži suradnici sa sovjetskim kolegama dogovorili su suradnju na tim posebnim projektima. U sljedeće dvije godine sovjetski su stručnjaci u Hunanu i Jiangxiu pomogli razviti dva velika rudnika urana, sagraditi poligon za nuklearne pokuse u Lopnuru u Xinjiangu, kao i neka važna postrojenja za nuklearni i raketni pogon. Ali atomska bomba nije poslana u Kinu. Jonathan Spence u knjizi Potraga za modernom kinom piše Mao je vjerovao da bi komunistički blok trebao biti spreman za žustri izazov kapitalističkom zapadu, ali Hruščov nije pokazao da je spreman odstupiti od stajališta koje je javno zauzeo na 20. kongresu 1956. kada je izjavio da je lenjinističko načelo miroljubive koegzistencije država s različitim društvenim sistemima uvijek bilo i ostaje glavna linija vanjske politike naše zemlje i potvrdio svoju vjeru u temeljna načela koja su istaknuli Kina i Indija 1955. na konferenciju u Bandungu. Postoji naravno marksističko-lenjinističko načelo da su ratovi neminovni sve dok postoji imperializam, priznao je Hruščov, ali to je načelo sada zastarjelo. Podsjećajući na uspon mnogih socijalističkih država i moć radničkih i mirovnih pokreta, Hruščov je zaključio da rat više nije fatalistički neizbježan. Za Kinu i Mao Tse Tunga te su riječi bile opasne. U Južnoj Koreji bile su brojne američke trupe. Sjedine države jamčile su sigurnost Tajvanu, američka flota patrolirala je tajvanskim tjesnacem. S Indijom Kina je bila u sukobu oko granice, u Indokini trajao je sukob u koji su se sve više uključivale Sjedinjene države. Godine 1959. sastali su se američki predsjednik Dwight Eisenhower i Hruščov. Odmah nakon tog susreta sovjetski vođa doputovao je u Peking kako bi izvijestio o tim razgovorima. Ključna njegova teza bila je da se mora učiniti sve kako bi se isključio rat kao metoda rješavanja problema. Časopis Kineski komunista Crvena zastava sve to komentirao riječima. Neki vjeruju da će Amerikanci baciti mesarski nož iz ruke i postati bude. S tim teritorijalnim pitanjem, odnosno neriješenim teritorijalnim pitanjem, na to se još nadovezuje i moment kada Kina, koja je uvijek sa Xinjiangom, to je kineski sjeverozapad imala probleme zbog toga što je Xinjiang, što mu samo ime kaže, novi teritorij ili nova pokrajina naseljen muslimanskim stanovništvom koje nisu samo iguri nego su tu i Kazaci, i Kirgizi, i Tadžiki i e, mnogi narodi koji su jednim dijelom u Sovjetskom savezu u tom trenutku, a jednim dijelom u tom Xinjiangu. I Kina, imajući veliki problema u, sa Xinjiangom, je provodila već i tada političke čistke i jedan dio, da suvremenim jezikom kažem, disidenata, prebjegne u Sovjetski savez, Sovjetski savez ih više ne želi isporučiti natrag Kini, dajući do znanja da u biti ne stoji iza kineskih politika e, prema Xinjiangu, pa i pitanje je bilo prema bilo čemu. Istodobno se vojska nagomilava duž granice i imamo situaciju u kojoj e, Kina očekuje atomski napad i za taj atomski napad se priprema vrlo detaljno. Dakle, preseljava industriju sa takozvane druge crte na treću crtu, duboku u unutrašnjost, u Sichuan e, i u dijelove Kine gdje misli da će teško e, bilo koji napad dopreti do njih, posebice vojna industrija preseljena tamo. Ispod cijeloga Pekinga se kopaju katakombe, odnosno nuklearni bunkeri gdje se cijeli grad može preseliti i preživjeti takav napad i u biti imamo situaciju u kojoj e, se nuklearni napad ne od Amerike nego od, sa Sovjetskog saveza u Kini očekuje e, svakoga trenutka. U ožujku 1969. godine nekoliko stotina kineskih vojnika odjevenih u bijela kamuflažna odjela u noći su prešli preko smrznute rijeke u Suri i utvrdili se na otoku koji su Sovjeti zvali Damanski, a Kinezi Džembao. Taj riječni otok udaljen je oko 240 km od sibirskog grada Habarovska. Kineski vojnici postavili su zasjedu. Trećeg ožujka kineska patrola koja je služila kao mamac krenula je na otok. Sovjetska patrola krenula je prema njima i upala u kinesku zasjedu. Sovjetska vojska onda je dovela pojačanja i uspjela izbaciti kinesku vojsku s otoka. Dva tjedna kasnije na rijeci u Suri, došlo je do još većeg okršaja između sovjetske i kineske vojske. Već godinama su na kinesko-sovjetskoj granici se gomilale trupe i izbijali pogranični sukobi, ali sada su ti sukobi prelasli u puno veći sukob proširile su se i glasine da Sovjetski savez priprema preventivni ograničeni nuklearni napad na Kinu. Postoji jedna anegdota među kinezima koja kaže da je, videvši tu silnu napetost, Brežnjev uzeo telefon i pozvao Mao Cetunga, a da je drugarica koja je bila vrlo svjesna i e, ispravna na centrali rekao ko se ti da možeš zvati našega vođu, spustila slušalicu i onda je krenuo rat. E, nije sasvim jasno kako je taj rat krenuo na e, sjeveroistočnoj sekciji sovjetsko-kineske granice. Nije sasvim jasno tko je počeo prvi pucati i jedna i druga strana naravno govore da je to ona suprotna. Po svemu sudeći se čini da je to ipak bila kineska strana, međutim tome ja ne mogu suditi. Vrlo krvav rat kreće negdje u ožeku 1969. godine i traje e, sporadično taj sam okršaj u tom dijelu granice neka dva tjedna, međutim onda se ponavlja na raznim drugim mjestima, ostavlja na stotine mrtvih sa obje strane i jedan užasan osjećaj silnog neprijateljstva s kineske strane velike ugroženosti od Sovjetskog saveza. Sve to otvara naravno prostor za razmišljanje još uvijek i Mao koji bez obzira što je već e, u poznijim godinama i oslabljelo ga zdravlja, ali svača da mu je možda puno manja opasnost Amerika i možda puno veći suradnik premda nikada naravno ne saveznik Amerika nego Sovjetski savez i time se radi podloga za prve kontakte između Kine i Amerike i onda ono čemu smo ove godine obilježili 50. obljetnicu, a to je taj povijesni posjet Nixona Pekingu. U srpnju 1969. američki predsjednik Richard Nixon posjetio Rumunjsku i Pakistan. I Nikolaju Čaušesku i Muhamedu Jaja Kanu Nixon je rekao da prenesu Mao Tse Tungu njegovo uvjerenje da zemlja velika poput Kine ne može ostati izolirana. I Rumunjska i Pakistan imali su vrlo dobre odnose s Kinom i te su riječi prenesene u Peking. Premijer Chu Enlai obavijestio o tome Maoa i obavijest popratio ovom bilješkom. Pravac kretanja Nixona i Kissingera valja uzeti u obzir. Kina nije ništa poduzela. Onda je 3. prosinca te 69. na izložbi jugoslavenske mode u Varšavi američki veleposlanik prišao kineskom, koji je potpuno nespreman na taj potez, brzo otišao s modne izložbe. Ali američki veleposlanik uspio je prevoditelju kineskog veleposlanika reći da ima važnu poruku za kinesko veleposlanstvo. Kada je ta poruka došla u Peking, Sada je kineska strana bila spremna za razgovor. Mao je to prokomentirao ovim riječima. Sada u ruci imamo ciglu s kojom možemo pokucati na američka vrata. Bio je to početak tajnih pregovora koji će dovesti do diplomatske revolucije. Nixonov savjetnik za nacionalnu sigurnost Henry Kissinger došao je u tajni posjet Pekingu 9. srpnja 1971. godine. U svojim memoarima Kissinger je ovako opisao susret s čovjekom s kojim je trebao pregovarati o uspostavi diplomatskih odnosa. Chuen Lai je došao u 16.30. Na njegovom suhonjavom izražajnom licu najupadljivije su bile njegove oči, prodorna pogleda, iz kojih je podjednako probijala i žestina i smirenost, oprez i smireno samopouzdanje. Imao je na sebi besprijekorno skrojenu maovsku sivu tuniku, u isti mah jednostavnu i elegantnu. Kretao se skladno i dostojanstveno, ispunjajući prostoriju ne nekom svojom fizičkom prisutnošću, nego izrazom zauzdane napetosti, čelične snage i samokontrole – nalik na spiralnu oprugu. Odavao je neku laku nemarnost, no time se nije moglo prevariti pažljiva promatrača. Brz osmijeh, izraz razumijevanja kojim je davao do znanja da razumije engleski bez prevodioca, žustrina koja je bila i tako reći opipljiva, sve su to bile osobine čovjeka kojega je jedno žestoko polustoljeće uvjerilo u odsudnu važnost prisebnosti. Dočekao sam ga pred vratima gostinske kuće i upadljivo mu pružio ruku. Čumi se nasmiješio i prihvatio je. Bio je to prvi korak u odbacivanju nasljeđa prošlosti. Godine 1954. na konferenciji u Ženevi gdje se odlučivalo o budućnosti Indokine nakon propasti francuske kolonijalne vlasti, Chuen Lai, tada i premijer i ministar vanjskih poslova Kine, pružio je ruku američkom državnom tajniku Johnu Fosteru Dalsu. Američki tajnik odbio se rukovati kasnije izjavio da bi se to moglo dogoditi samo u prometnoj nesreći. I čuvan Lai i Kina zapamtili su to poniženje, to je i bio razlog zašto je Kissinger tako brzo pružio ruku Chuan Laju. Rezultat pregovora između Kissingera i Chua bio je posjet američkog predsjednika Kini u veljači 1972. Richard Nixon počeo je političku karijeru kao žestoki antikomunist koji je Mao Tse-tunga nazvao čudovištem. Sada je predsjednik Nixon došao u posjet tom čudovištu. Američki predsjednik taj posjet opisao ovim riječima. Svijet više nikada neće biti isti. Mao je sasvim sigurno uvijek imao više kalkulacija i Mao osobno je čak i pisao o tomu da je uvijek imao više simpatija za Sjedinjene američke države nego za Rusiju i Sovjetski savez. Želio je i učio je engleski, ne ali svejedno je učio, nikada nije htio učiti ruski i uvijek je imao osjećaj da bi Kina negdje na kraju tog puta na koji je on e, poveo trebala izgledati prije kao Amerika, a ne kao Sovjetski savez. Naravno, svega toga ne bi bilo da nisu postojali ti veliki umovi koji su imali diplomaciju, e, doživljavali diplomaciju silno ozbiljno i moram priznati da se u danima kada se sada događa ovo između Rusije i Ukrajine, i kada je kina taj vršak na vagi koji može prevagnuti što će se dogoditi, da mi nedostaje diplomacija te vrste kako je bila ranih 70. godina prema Kini. Razumijevajući zapravo tu kinesku spremnost da se prema Americi otvore, naravno e, sa tom ogromnom ulogom, ulogom Henrya Kissingera koji je to prvi shvatio i koji je shvatio da će sa približavanjem s Kinom biti u stanju riješiti hladni rat koji je upitno kako bi se završio da se nije napravilo takva podloga za ne samo posjet Nixona Kini, nego naravno za uspostavu diplomatskih odnosa između Pekinga i Washingtona, što je onda podrazumijevalo i prekid diplomatskih odnosa između Amerike i Tajvana, što je naravno Mao Tse-tungu bila jedna od vrlo ključnih točaka. Dakle, odvojiti Ameriku od Tajvana koji je kao Republika Kina, kako se Tajvan dan danas službeno i zove, bio i ujedinjenim narodima, bio i američki diplomatski, vojni i svakojaki drugi saveznik. Kina i Sjedinjene države imale su jedan veliki zajednički problem. Sjeverni Vjetnam ili Demokratsku republiku Vjetnam. Nixonova administracija htjela je izaći iz Vjetnamskog rata i to nije htjela napraviti pod ponižavajućim uvjetima. To je značilo dogovor o primirju sa Sjevernim Vjetnamom. Kina je pak bila veliki pomagač Sjevernog Vjetnama, prvo u ratu sa Francuskom, a onda i sa Sjedinjenim državama. Deseci tisuća kineskih vojnika radili su inženjerijske poslove u Sjevernom Vjetnamu. Kineske pošiljke oružja bile su goleme. Ali Sjeverni Vjetnam bio je u izuzetno dobrim odnosima i sa Sovjetskim savezom, koji je također slao vojnu pomoć. Da stvar bude gora, Le Duan, nakon Ho Chi Mina, druga najvažnija osoba Sjevernog Vjetnama, za vrijeme boravka na 23. kongresu Komunističke partije Sovjetskog saveza nazvao je Sovjetski savez drugom domovinom. Tu nije bio kraj potezima koji su izazvali kinesko nezadovoljstvo. Chen Jian u knjizi Maova Kina i hladni rat piše. Početkom 1966. kineski teretni brod Hong Chi ili Crvena zastava određen je za prijevoz pomoći u Vjetnam. Dok se brod približavao luci Pong, zaustavljen je kako bi sovjetski teretni brod koji je stigao nakon kineskog mogao ući prvi u luku. Rezultat tog zastoja bio je da je Hong-Chi izložen američkom zračnom napadu i teško u njemu oštećen. Kada je Leduan stigao u travnju u posjet Kini, Chuen Lai je inzistirao da mu se objasni zašto je Vjetnam dao sovjetskom teretnom brodu nepravednu prednost. Duanu je prema kineskim izvorima bilo izuzetno neugodno. Od te 1966. kineska pomoć Vjetnamu počela se smanjivati. Odnosi su bili sve hladniji. U ožiku 1969. počeće i prvi oružani sukobi na granici Kine i Sjevernog Vjetnama. Vjetnam je bio samo jedan od zajedničkih ciljeva Kine i Sjedinjenih država. Najvažnije je pak bilo pitanje Tajvana, govori Zorana Baković, dopisnica Ljubljanskog dela s dalekog istoka. Tim jednim potezom jedan puta staje daleko, daleko, ne samo u drugi red, nego na izvan čak margina cijelog tog hladnoratovskog svjetskog poretka. I od tog trenutka, makako da se Amerika Tajvana ne odriče sasvim, ali ga svodi na svoj nepotopljivi nosač aviona kojeg će naoružavati, e, e, pomagati gospodarski i voditi računa o njegovom demokratskom zdravlju, zapravo je Tajvan prepušten i formalno, onako kako je to rečeno, prepušten Kini tom jednom dosta e, triki, dosta škakljivom formulacijom načela jedne Kine. Kada je Amerika rekla priznaje načelo jedne Kine, ona u biti nije priznala da je Tajvan dio Narodne republike Kine, nego je priznala samo to da je to jedan teritorij. Zbog toga što je taj teritorij tako postojao i prije osnivanja Narodne republike Kine. Dakle, Kuomintang u tom trenutku još uvijek vrlo čvrsto na vlasti i sam smatra Narodnu republiku Kinu svojim teritorijem i negdje iluzorno dakako, ali svejedno negdje razmišlja o tomu da će jednoga dana se vratiti u Peking i vratiti cijelu, ta, cijeli taj svoj teritorij pod svoju vlast. Dakle, od tog trenutka Kina ulazi u igraonicu s velikom prednošću. Amerika je prekinula diplomatske odnose s Tajvanom bez obzira što dalje o Tajvanu misli, bez obzira na koji način ga štiti, prekinula je diplomatske odnose s Tajvanom. Izbacila ga je praktično iz Ujedinjenih naroda. Otvorila je mjesto Kini u Ujedinjenim narodima u Vijeću sigurnosti kao nuklearnoj sili koja tu sjedne sa ostalih četiri i postaje zemlja koja je u klubu koji donosi sve najvažnije odluke o sudbini svijeta. E to je Mao Cetungova zapravo bila ideja u trenutku kada mu Nixon kaže ovo je tjedan koji će promijeniti svijet. A Mao Tse-tung navodno na to odgovara, svijet se je već dovoljno promijenio kada ste vi ovdje. I time mu daje do znanja da se u biti Amerika promijenila i da e, se promijenila u tom smislu da se Amerika otvorila prema onome što Kina već odavno jest, a to je velika država koja za sebe smatra da treba biti u e, grupi onih koji odlučuju o sudbini svijeta. 30. travnja 1976. godine Mao Tse-tung napisao je na komadu papira šest znakova kineskog pisma. Znaci su govorili ovo. S tobom na vlasti, ja sam miran. Riječi su bile upućene Hua Guofengu, čovjeku kojeg je Mao odredio za svog nasljednika. Hua je već bio imenovan premijerom i prvim potpredsjednikom komunističke partije. Mao je umro 9. rujna 1976. ali Hua Feng neće dugo uživati u statusu nasljednika. Na čelo kineske partije države doći će Deng Xiaoping. Dok je on bio prvi čovjek Kine, Sovjetski savez je nestao. Kina je postala supersila, a Rusija slabiji partner u kinesko-ruskom odnosu. O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimila Stela Keleš. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2022. godina.